Förra veckans Jenny och vänner så inledde vi med en låt som eh, jag utsåg till kanske vårens allra, allra bästa. Eh, ni kommer få höra den igen snart för vi har bjudit hit eh, artisten bakom, Tyboy Digital. Tja! Tja, hur är läget? Det är bra, det är bra. Hur mår ni? <laughs> Jo, det är bra. Vi sitter här i, på Söder på producent Peters kontor och myser. Yes. Vad har du gjort idag? Uh, jag har bara varit nervös under hela intervjun idag, men nu, nu, nu mår jag bra. <laughs> vad, vad är det som känns läskigt? Alltså det, jag vet inte, jag har bara aldrig gjort det här förut och eh, jag bara alltså, hade känslan i magen, var riktigt nervös men nu löste det sig, ni verkar vara fett schyssta. Oh, vad bra, vad skönt. Mm. Um, det kommer inte bli några läskiga, elaka frågor. Vi ska bara snacka om musik. Ja, ah, det blir chill. Du uh, har tagit med dig några av dina uh, bästa låtar just nu. Ja, precis. Och eh, vi har några stycken också. Men eh, som sagt, jag tänker att vi, vi börjar med, eh, med en låt som vi redan har hört en gång här i podden, men som är så sjukt bra så att vi måste lyssna på den en gång till. Ja, vi kör. Det blir nice. There we go. Hur känns det att höra den här? Ja, det känns jävligt gött. På vilket sätt? Ja, jag vet, alltså det känns konstigt att höra mig själv alltså i en så här, i sån här situation. Typ att den är med i podcast och sådana där. Jag har bara liksom hört den när man spelat in och sen i sådana där sammanhang liksom. Mm. Hur kom den till? Um, alltså det är rätt roligt. Alltså jag och White Arman var i studion och vi skulle hitta en, någon gammal låt som vi skulle ha med mixtape. Men så hittade vi en annan riktigt keff låt som jag spelat in förut så här. Men då sa, och under den tiden har vi lyssnat fett mycket på en annan mixtape. Eh, bland annat där Young Thug var med och han, eh, alltså det var riktigt hemlåt. Och eh, då, sa, då sa DJ att jag skulle lägga ny vers på den här dåliga låten som jag gjorde förut. Okej. Okay. Och så att jag skulle gå in för ett Migos på den, alltså, jag, alltså flipping and tripping, så här, rappa fett snabbt, <laughs> som jag gjorde. Och så gjorde jag det, och sen så bytte han eh, instrumentalen på låten, så det blev, så blev det Tiger liksom. Aha, så du, det var inte det här bitet som du gjorde själva nej, rappen jag, över från början? Nej, precis, jag spelade på en annan instrumental. Aha, men vad, vad hände då? Den, vad hände liksom med låten när man bytte bit? Alltså, jag, alltså först, eller jag Med känslan liksom? Det, det kändes väl likadant, eh, alltså med flowet, men sen så la liksom eh, White Armor lite mer så här dancehall eh, trummor på den och så här, fick mm. en annan känsla. Lite såhär, hej. Hey. Ja, man, man, <laughs> precis. Här, innan det så var det lite så här, lät lite rätt seriös. Fast ändå inte, för det var en sån flow liksom. Mm. Vi tänkte göra det på skoj, men det blev rätt bra så vi hade med det och jobbade på det. Sjukt bra. Tack. Så himla melodiös och fin, alltså poppig känsla. Mm. Alltså jag är fett Hittig. nöjd med den låten. Det är typ en av mina favoriter som jag har gjort. Har du, har du fått någon, eh, någon respons? Är det någon som har hört av sig? Uh, ja, uh, rätt många har sagt att den är fett bra och jag har fått uh, fett mycket props och sånt där. Dock har jag fett, uh, fått fett många så här, um, kommentarer där folk inte förstår vad jag säger och sådana där. Mm. Och så här, folk vill ha den på Rap Genius och så, men ja, jag vet inte, eller skit i det. V vad tänker du om sådana kommentarer? Men jag, alltså, jag vet inte, alltså, om, om de inte förstår vad jag säger, då, alltså, då pallar jag inte bry mig om dem. Alltså, okej, okay, okej. Okay. Ja. Den, den här låten kommer vara med på ditt första egna mixtape? Precis. Uh, som heter Tiger? Yes. Vad, vad, kan man, vad kommer man kunna få höra där? Kommer det låta så här? Uh, det, här, det här är en riktig uh, alltså, extraordinary låt. Det, de andra låtarna kommer inte att låta så här. De andra låtarna kommer vara lite mer så här, uh, mer lugnare, mer så här, bortom, bortom det vanliga. Okay. Eller så här, en av låtarna som kommer ha med är en eh, låt där jag kör på thailändska. Mm. Och jag är inte alls så bra på thailändska. Inte längre i alla fall. Men du är född i Thailand? Ja, ah, precis. Men jag tappar bort så här, språken när jag bott här och sånt där. Mm. Och eh, då, är, då är beatet så här riktigt ham, fett hårt beat som om det skulle... Som, en sån här riktig låt där man borde rappa om man skulle döda någon. Men då så här sjunger jag på thailändska om att mina vänner är dåliga fast de inte alls är det. Men mm. det bara passade till låten. Dina vänner kommer ändå inte fatta. Att, du, ja, att det är precis. det du Ja, det precis. Det ja. Alltså mina vänner är underbara, <laughs> men... men de förstår inte thailändska? Nej, nej, precis. Nu, nu förstår de vad, det handlar om. Exakt. Busted. Um, ja, ehm, tyvärr. Gud, vi ser fram emot det där jättemycket. Både mixtapet och den låten. Du måste skicka till oss. Ja, det, det kommer. Ni kommer bli förvånade. Du, du nämnde Migos här eh, innan. Ja. Uh, vi ska ta och lyssna på ditt första låtval. Emmy Smith With in second, I'll make a touchdown. Yeah, uh, not the money. Hall of Famer Vanessa, no Jim Brown. I know my mama, she proud of me. Mama. Yo, rich nigga, we the new trend rich now. Nigga. Came a long way from kicking no. it though. Now people they pay me in pin Yeah. Uh. Fifty, 40, there you go. 30, down sideline. 20, uh oh, there you go. Turn down, turn down with the set. Him and Smith. Oh. Deuce, deuce, pocket rocket. Bow. Him and Smith. no Jim Brown. I know my mama, she proud of me. Young rich nigga, we the new trend rich now. Nigga. Came a long way from kicking no it dough. Now people that pay me in pen pals. Uh, uh, no way. Want me to fuck with you cause I came up, nigga. Oh, nigga. My, my, my mama, she told me she loved me. Mama. Go get money, nigga. Money. I, I, I came a long way. Lord. Trapping the trenches to rocking the mic and I did it. We did it. My pockets on pinky, I'm taking up. Back in the image for niggas who envy. Versace, Versace, Givenchy, Givenchy with double F, so me no Fendi. My niggas, they feeling that bitches, they put on their scheme, I leave with no witness. My wrist me spinning, I'm doing my fitness. Holla bitch up in your nigga, I'm fitting. My wrist game real sick, so I need suit by Miss Cam. I'm, I'm, I'm backing and doesn't the camera. You're boy, Urkel. Ch- chopping in Bentos and shelters. yo take off offended by Delta. Pour on a 2 plus a 2 in my fountain. Your pockets look like they got counts. I, I just bought a brand new Mercedes from Haiti and set it up so I to pay. My, my, my amigo, he at me in front of the kilo. I threw it to him like I'm paid. I, I told him that we gon' make it. Then I'm on trips to make. I get the trip to go get in the attic. I'm in the fight with the pocket right back. Running with a set. from America. No. Africa. Where? Australia. Where? Chopper gon' back like Wolteria. None of my niggas, they scared of you. No. Hang a fork nigga like ornament, nigga. Broke ass nigga, unfortunate. Broke nigga. I keep the babies like orphanages. Babies go to the moon like astrology. Woo. We not accepting apologies. No. Selling the dope, the economy. Selling it. Young rich nigga riding round in the Billy throwing money at the same mama's me. I'm Ten steps ahead of you, never been regular. Hit a nigga with the antidote, and we bury him. Hop in the jag, I'm dropping the tag. I'm smoking them gas like a nigga got cataract. Dunk that nigga, I'm calling you out flat. Alley, you ducking the brick, it's a shock attack. Only one grand can bring a whole back. Mike offset, bit throw like a quarterback. Ja, vad ska jag alltså deras flow. Alltså, man tänker lite så här, Future har gjort någon lik liknande flow innan, att han så här, men det är ingen som har liksom riktigt gjort det så pass, alltså korrekt, eller inte riktigt korrekt men så här riktigt, eh, alltså på, vad ska jag säga, alltså de är så här, On point? Ja, on point, ja precis. De är riktigt on point. Och så här, deras lyrics är fett nice det tar ett tag och som, liksom, att förstå vad de egentligen de, vill, alltså, de säger. De måste lyssna på dem flera gånger. Mm. Eller för mig är det så. Och sånt. Och eh, de har, alltså de är riktigt trendsetter med deras flow. Va, eh, hur skulle du beskriva ditt eget flow? Uff, ja, mitt flow är mer, alltså det beror på vad jag är för mode som jag beskrev i, en, alltså i förra intervjun när jag svarade era frågor. Ja, just det. Vi har en liten mejlintervju med dig på rodeo.net. Precis, där jag skrev att, här, att um, ehm, jag, alla mina låtar är som en reflektion över hur jag kände under just den stunden jag spelade in. Mm. Och det är väl, mitt flow kommer väl därifrån, hur jag känner liksom. Okej, okay. ja jag fattar. Uh, du nämnde Future. Det är jättebra, du bara lägger upp bollen så här eh, <laughs> för smash här hela ah, tiden. <laughs> vi ska spela Future nu. Eh, det är den här mystiska låten som har, som har mm, poppat upp nu i veckan. Ah, som folk har snackat jättemycket om, om ifall den så här, kom före Drunken Love eller om den kom efter Drunken Love. Ja, ja, eh, vi, vi, lyssnar och ser om vi ser några, eller hör några likheter. Fett taggad. calling me just to save her. I'm far from ordinary, so I cater. Me and all my issues, I know she can get it first. Give her diamonds and pearls, I know her sex good as her curse. Girl, I rather brag on love, I rarely ever get hurt. You all under my arm, while I'm all under your skirt. Girl, your angel wings so controllable. Girl, your essence is so damn normal. Girl, be patient, watch it happen. It is what it is always wake first. Yeah, what you get. This a picture, what a picture. I'm fucking with you, tell that nigga he ain't with you. I'm so horny, I'm so horny. Whatever I gotta do to tell you good morning, good morning. Somehow I'm feeling so close to you, baby. I'm fucking with you, baby. Good morning. baby poetry. We looking back at our course and we all up, we all up, we all up. Ain't neither one of us perfect. We just scratching the surface. You would think we did it on purpose. I don't know if it's virtue. I don't know if it hurt you. Everything is worth it. It's a picture, what a picture. I'm fucking with you, tell that nigga horny. I'm so horny. Whatever I gotta do to tell you good morning, good morning. Vad tänker du när du hör det här? Alltså den är ju precis som du sa, alltså, den är riktigt lik Drunken Love. Ja. Alltså gjordes de samtidigt? Jag, jag, har inte, jag har liksom inte hunnit reda ut det här, om det har kommit fram någon så sanning om den här låten. Ja, men, men, det, så... Alltså- men, det, är ju alltså, Detail som har producerat Drunken Love ja. och även producerat den här. Ja. Så det måste väl ha liksom så florerat någon slags demoversion eh, som båda liksom har spelat in någonting på. Mm, eh, och sen fick Beyoncé liksom paxa den här låten. Ja, men det är fett skum. Alltså, han gjorde, om han skulle göra det här samtidigt som de gjorde Drunken Love och sen gör han en remix. Mm. Det, det making ingen sense han, han, det känns ju som att så här, Future har jättegärna velat göra den här låten, men någon, någon har kommit och bara nej, nej, nej, nej, så här, ja, men så här, eh, Queen ja. Bee eh, ja, ja. Eh, ska ha den. Ja, och så lär. kan han liksom inte hålla sig riktigt. Nej, precis. <laughs> ja, det lär ju varit något sånt där. V vad tyckte du om den här då? Alltså jag tyckte den var sjukt nice. Alltså, jag kommer lätt bumpa det här. Alltså. alltså, när jag hör nya låten måste jag repeata den minst tio gånger innan jag blir nöjd. Ja. Alltså, jag, jag, alltså, jag, jag förstör bra låtar för mig själv. För att du lyssnar på dem eh, för, för mycket på en gång? Liksom. Ja, jag, jag bara tycker om dem för mycket när jag väl tycker om någonting. Vad händer sen då? Sen så får jag liksom hitta ett nytt, eller så <laughs> deppar jag för att jag inte hittar något nytt. Var, var, har du liksom något exempel på någonting som du har förstört? Men, alltså, jag först... Det, alltså, jag, jag förstörde Hard in the Paint när den väl kom ut. <laughs> Alltså, shit, jag förstörde den. Jag förstörde Versace, Eh, den är ganska tjatig i sig liksom. Ja, precis. Alltså, jag förstörde den riktigt hårt och sen så förstörde samhället den för mig, eller inte samhället, men så här, folk som bumpar den överallt. Det kom så en miljard remixer också. Ja, ja, shit alltså. Och eh, vad har jag mer förstörd? <laughs> jag, har förstört flera Soulja Boy-hits, har jag gjort. Jag älskar Soulja Boy. Fast han, alltså, goa fett stupid nu, men han, han, jag, jag tror på honom fortfarande. Eh, Emilio Fagone som var gäst här i podden eh, för några månader sedan. Ja. Eh, jag vet ju att ni är kompisar och han liksom hänger ihop ja, tajt med hela Sadboy-singet och sådär. Bäste bror. Han, han beskrev dig som Sveriges Souljaboy. Ja, ja, jag har <laughs> hört det förut. Ja, ja. Va, va, ligger det någon sanning i det eller? Alltså, det skulle låta konstigt om det kommer från mig, men alltså, jag, alltså om jag var någon annan och så här, Thaiboy var min vän så skulle jag lätt säga att alltså, Thaiboy är Sveriges Soldier Boy. DJ Hustle. tape driller. My nigga, the Kimmy Kardashian. Just bought some semis today. My name, then where am I? I'm selling the dust, but my phone full of those. And a lot of guns, bitch, my home full of those. Either way, you get eight shots out this ruler nose. Hey. She wanna come to my house, I'm like, girl, no clothes. Hey. She only smell my wife, I'm like, girl, your nose. Hey. Bitch, what you tell her? I'm into it, oh. You don't give me time, bitch, I'm into it with you. You feel me? DJ Hustle Hustlenomics. Smoking on it loud, you smell me? You ain't smoking loud as building. Told my lame man a double salmon. I take clean money and Either way med Chief Keef. Yes. Vad är det som du tycker om med den här? Så mycket All... så att du tar med den hit. Uff. Alltså, jag älskar autotune. Alltså, det är fett många som hatar på det men autotune gör bara saker bättre enligt mig. Va, hur, hur då? Alltså det, det ger mer, så här, um, mer saker att lyssna på. Förstår du? Så här, um, och i och med att uh, alla kan inte sjunga bra, alltså jag kan inte tänka mig att Chief Keef är bra på att sjunga, <laughs> men med hjälp av autotune, <laughs> ja, men med hjälp av autotune så låter han bättre. Mm. Och, uh, och flera rappare, alltså om de använder autotune så låter allting lite bättre och då får man liksom mer inblickar på musik. Liksom, att mm. folk så glider in på sitt sätt med hjälp av autotune. Varför tror du att eh, det är så många som verkligen hatar autotune? För att eh, de, jag antar att de är fett eh, så här, eh, vad fan heter ordet, så här, kon konservativ. Mm. Att allt ska liksom vara rätt och man ska, man ska vara... Det ska vara äkta röster. Och... Ja, man ska vara fett talangfull och riktigt bra på att sjunga om man vill hålla på med musik. Det känns inte så modernt. Nej, verkligen inte. Alltså det som är modernt är ju att man är alltså fett kreativ, kommer på någonting som är nytt eller någonting som man tycker om och sen vågar lägga upp det. Mm. Det tycker jag är modernt. Att man ska hålla på och liksom köra old school och, eller typ så här eh, goa, alltså fett bra på att sjunga och sådana där saker. Så här, det är inte modernt. Har, har, du lagt upp någon låt någon gång på internet eller liksom spelat för någon där du verkligen har så här, känt att nej, oj, nu tänjer jag på gränserna och eh, det här oh. kanske folk kommer hata? Alltså, jag gör det varje gång. <laughs> alltså, jag trodde alla, alla skulle hata Be With You. Och sen eh, en sån där låt som Tänjer på gränser är ju, alltså, um, alltså en låt som jag har lagt upp eh, som heter Really Wanna Fuck You mm -hmm. på YouTube. Den är riktigt tänjer på gränser. Okej, okay, okej. Okay. På, på andra sätt eller? På, på alla sätt. Alltså den... Eh, alltså, den var en fri, det var en fristil och eh, te, alltså, texten make ingen sense. Och melodin make inte heller någon sense. Men känslan make sense. Och det är ungefär det jag gör med min musik. Det, allting handlar om känslan. Googla den nu. Ni som uh, lyssnar. Precis, gör det nu och uh, se för uh, Vi spelar Chief Keef och du, nu tänkte vi att vi, vi öste på med ett annat av dina låtval som hänger ihop med den här låten. På vilket sätt? Matty Baby, a.k.a. Chief Keef, uh, Lille Kusin, you already know. mycket Chicago här idag. Ja, mycket, mycket Chinatown. Mora, moolah, moolah. So she got moolah. Booze Ooze like I'm Jagger. i on my flagger. Now she feel some type of way. Cause I told her I'm about my Green Bay. Like a packer, I might put off in that jacket. So no telling who the passenger. Remember back, we was rolling cars like an Acura. Now we riding forest with the TVs in the back of them bro boys, they do not want that with us. Rappers, they be acting up, but I'ma make them pack it on my mind, on my money. Money on my mind. They say time is money. Well, I think it's my time. Got my mind on my money. My money on my mind. I got Jacksons and my Chewies. I got thotties on my line. Cause it's just coming Got a lot of Mullah. Says she call me Mullah lot of like a prince. So she thinks she a princess. Hey girl, check out my kicks. I'm flyer than the insect. And yo man it's just a line. You could tell him that I said that. If he looking for the beef, I'ma send it like it's FedEx. And my diamonds looking froze. My chain some like an ice tray. Left for say good morning. My right say have a nice day diamonds like a Fetty. you willing and she ready. I'm a youngin' and I'm heavy. And her boyfriend is a light lightweight. Pull up in the two-door. Speeding like a race car. Money in the safe. Locked up like it's eight car. My money the longest. Something like a space bar. Shorty saw the moolah. Just look at how her face drops. She call me moolah. Got a lot of moolah. She call me Bra låt. Jag har inte hört den här. Nej, jag, alltså jag hörde den i natt när jag skulle leta efter låten. Den är, den är sjukt nice. Superny. Ja, riktigt ny. Har du... med Matty Baby. Alltså, har du sett videon? Nej. Alltså han är, hur gammal kan han vara? Jag tror han kan typ såhär... jag lär ha fel men typ 12-13. Va? Eller, eller mindre. Nej. Borde vara mindre. Men, Med den rösten? Ja, ja, men alltså han, i det här videon så han beter sig som en riktig vuxen baller. <laughs> det alltså, låter lite obehagligt nästan. ja, fast... Som ett lillgammalt barn. Ja, men en, alltså det, det... Jag säger inte det är fel, alltså det är rätt tungt, men det känns, känns rätt mm, på, okay. något, på något konstigt sätt. Chief Keef var ju också väldigt ung när han slog igenom. Ah. Uh, han är ju fortfarande ung såklart, men, men 12, det låter ju det låter mastigt liksom. Ja, det, det, det är helt sjukt. Alltså, <laughs> Hur gammal är du? Jag är 19 eh, år nu, mm. 94, som JB. Det är, det är fortfarande ganska ungt också. När, när började du göra musik? Um, alltså när jag började göra seriös, eller seriös, men jag, när jag började göra musik som folk lyssnar på, mm. nu med Gravity Boys, så det var väl förra sommaren tror jag, då allting började så här, det började med att, eh, alltså vi var, vi var typ någon slags grupp innan så gjorde musik, men eh, då hade vi mest kul och alla hatade på oss. Okay. För att det var, det var ju rätt dåligt, men ändå. Liksom. Och ni gjorde saker för att det var roligt att ja, göra? Ja, det var kul för oss och sådana där och sånt. Och vi hade spelningar, så här, det var kul för oss, men det var inte kul för dem. Men, eh, <laughs> och nu, och sen i eh, det förra vintern så kom jag på en idé om vi lägger till autotune, vad händer då? Då så gjorde vi det. Bästa tricket. Ja, och efter det så, nu, nu är jag här. Ja. Nu är jag här på en podcast. Started from the bottom. Ja, now we're here. <laughs> Vad, hur, hur hänger du liksom ihop med de andra i Gravity Boys då? Är ni, eh. är ni, eh. är ni en grupp eller är det mer som ett kollektiv eller vad, vad ska man alltså, säga? Jag skulle säga att vi är en en grupp av snälla människor som vill hjälpa varandra. Mm. Uh, först så tänkte jag att det här skulle vara en så här grupp där vi gör typ, uh, typ som Migos, att vi skulle vara med varandra alla, alla låtar. Mm. Men så är det inte, utan vi gör e egna låtar men vi tillhör samma crew, typ så här som uh, eh, GB. Typ som Chief Keef och de andra, de gör egna låtar men de fortfarande de hänger tillsammans liksom. Ja, jag fattar. Lite så är det. Det låter fint tycker jag. Ja, det är underbart. Jeg elsker mine boys. Anything lost can be found again except for time wasted. A vision without action is merely a dream. DatPiff.com world premiere. Action is the grind, it's the hustle, it's the persistence. In the car while roaming around, all my thoughts been roaming around. Where I come from, like a hole in the ground. feeling me, still holding it down. Every car pass by with the music going loud, while bumping, roaming around. Selling me to make a hit, but I really don't get why they walk on roaming around. out my window, I see everything I dream about and wish I had. Out my window, I see everything I dream about and wish I had. Muhammad Ali. Gates. Jab nasty, hook good, just like Muhammad Ali. hands in my pants, talking cash, I'ma Hold up, out the streets, they in the streets, all I can do is be me. With Flow Rider, nothing in common, I'm not a B.O.B. Hold up, hustle hard, I'm hands on, I'm a good guy that could transform. The time I ain't asked for, still sending mail through the hatch form. Different city within the city, more overcrowded than an ant form. Look, look, look, don't try this at home. Out my window. I see everything I dream about and wish I had. Out my window, I see everything I dream about and wish I had. working hard, but, but pray, but just hope I don't choke. What I'm smoking on, potent ocean grown, no cologne, I just rule. Two time convicted felon, dumb shit. Yeah. Get at me. This Luca Bryson right here talking, bitch, you know I got them rings. I'm a shooter with a shooter. I ain't never pay for that. Shout out. Young Money wanna sign Shout me. Out. My rap jacket too violent. Bread 10100 gang, that's Draco and Miles. Out my I see everything I dream about and wish I had. see everything I dream about and wish I had. Kevin Gates uh, släppte uh, ny platta, uh, By Any Means, nu i veckan. Ja. Uh, Wish I Had It, den här låten. Vad tyckte du om den? Alltså, jag, jag har aldrig hört Kevin Gates förut men alltså jävlar vad det här låten goade ham. Den är ganska hård, eller hur? Ja, den var riktigt ham måste jag säga. Uff. Det, eh, det känns som att det, är- det är den som har bassats mest om nu i, i veckan. Eller många så här, i min så här, sociala medier-feed som bara wow, Kevin Ja. Gates. Ja, shit alltså jag... Du får lyssna på hela. Ja, precis. Jag kommer lätt göra det. Han är bra tycker jag. Det kom en låt i somras tror jag som heter 4.30 AM som är väldigt så här, melankolisk. Han sitter liksom mitt i natten och är så här, ja. uh, eftertänksam. Den, den, är också väldigt bra, den borde du kolla upp. Ja, jag, jag kollar upp allt. <laughs> vi, vi är framme vid ditt sista låtval. DJ Nate. Uh. Vad är det vi ska höra? Alltså... Alltså, jag har tyvärr låt? glömt bort namnet, vad den heter. Det... Den heter Watching Me. Ja, ah, Watching Me. Kommer Men... du ihåg varför du valde den? Alltså, jag valde, alltså, i och med att jag måste välja den nyaste låten. Mm. Och jag gick in på DJNets YouTube-konto och så bara, ja, det här låten var två veckor gammal, vilket Peter, han skickade mejlet, så stod det så här, låten måste senast vara två, två veckor gamla. <laughs> så hårda är vi här. Så bara, ja, det här, det, här, det här är den. Och så lyssnade jag på den, men den var jävligt bra. Vi måste ju lyssna nu. Är det här den sista låten? Ja, det är din sista låt. Ja, min Vi kör en till ja. sen. Ja, där kan man äga. Där kan man äga. Vi hinner prata om den efter. Ja, nice. like somebody be watching me. I'm tripping over like. Everybody be watching me. I'm tripping on am Skirt, police stalking me. I hit that bitch one time, but she just keep on. A lot of am skirting police stalking me. I hit that bitch one time, but she just keep on calling me. I can't be take a break, the life of a celebrity. Got niggas riding with me, best friend turning enemy. So I ain't come around you unless you some cannabis. I'm smoking on some OG, cause she come from all. himla söt. Ja, alltså jag, jag kan inte låta bli att dansa när jag hör sån här musik alltså. Va, vad är det som får dig att vilja dansa? Eh, alltså melodin, beatet, alltså DJ, DJ Nate han gör sina egna beat och sen så rappar han över dem, eller sjunger liksom. Mm. Så allting är 100% bra. Om man tänker efter att han liksom, i och med tiden han gör beatet och sen så tänker han efter vad perfekta melodin och sen så lägger han på dem så det blir One Hanna. Jättebra. Va, uh, det här är ju boppin. Mm, eller precis. Hur? kan man säga. Vad va är det som är bra med boppin? Alltså boppin är någonting som är för att det är en enkel dans som alla kan göra. Alltså man, eh, man går low med dem knees och sen så, så här svänger man den till vänster och höger. Mm. Fram och tillbaka. Alltså alla kan göra den. Alla, det är en enkel dans så ja, alltså man glider in på klubben, boppar lite, tar en bärs, <laughs> boppar lite mer. Det är en riktig sån dans. Okej. Kan man vara bättre eller sämre på att boppa? Ja, alltså OFC. Uh, eh, det finns ju en alltså, amatörbopping då man bara svänger knän, alltså on the low, höger till vänster. Ja. Sen så finns det en exclusive bopping där man, alltså, man gör andra saker med händerna, man snurrar runt, går fram och tillbaka. Sen så finns det en next level bop innan man så här gör volter, jag vet inte. Man, alltså man, man lägger till bara saker, men grundgrejen är att man går ner under low och mm. sen svänger sina knä höger till vänster. Alltså Sad Boys och Gravity Boys, vem är bäst på boppa, vem är sämst? Oh, alltså jävlar vilken bra fråga. <laughs> Det, det är den bästa frågan jag har hört i år. Ja, alltså jag, Yang Chum är riktigt bra på boppa. Mm. Men jag skulle säga Eke 2K är the king på boppa. Jag kan tänka mig det. Mm, alltså, ja, Eke 2K. King of bop av Sugidden. Om, om du måste utse någon som inte är riktigt lika bra. Ja, Blaze City lär ju vara <laughs> sämst på boppa, tror jag. Blaze och... City och White Armor delar priset på sämsta boppers. Bra sista ord i den här podden. <laughs> eh, förlåt boys, jag älskar er. Alltså, ni lär vara sämst på boppa men ni är bäst på musiken, okej? Okay? Du, när, när, får vi höra hela ditt mixtape? Eh, den mixtape kommer när, eh, när White Armor är tillbaka i Sverige och eh, känner sig för att mixa lite. Då är mixet klart. Sad Boys och lite andra, eh, annat löst folk är på Europaturné. Ja, ah, precis. De är på White Marble Tour right now, as we speak, When in Rome. Förhoppningsvis kommer man kunna se lite bilder på rodeo.net eh, från den här turnén eh, i en lite så här exklusiv blogg. Ofta. My, mycket snart. Chill. Yep. Uh, eh, man kan också gå in på Jenny och Vennes uh, eh, blogg på Rodeo och kolla låtlistor och allt möjligt uh, eh, för det här avsnittet och andra avsnitt såklart. Ajt, ajt, turn up, turn up. Så himla, himla grymt att du kom hit idag. Ja, det var fett kul att vara här. Så det här var alltså hundra gånger roligare än vad jag hade tänkt mig. <laughs> Alltså... Mm, ingenting att vara nervös för, eller hur? Nej, nej, nej. Alltså, det, här, det här kan vem som helst göra. Alltså, det är sjukt kul. Vi hoppas att du kommer tillbaka snart. Yes. Ha det When a woman's fed up, she done had enough. Better watch out. It's going down. Yeah. How does it matter now? Who can do you better? Feet up on your clouds. Yeah, bitch, I'm Rick James. Yeah, bitch, I'm Rick James. I'm Rick James. a bitch like Rick James.